lista, mami? Vamos a perrear ahora, hasta abajo. Blas, vamos a Dale, dale. Catas en la disco anda buscando su a guayala. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Dice Catas en la disco anda buscando su a guayala. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentarlo. Eres mamabicho. Para tenerme en rodeo, mejor dime. Vamos a perrear, vamos a rolear. No me puedes pichar. Te quieres calentar, me quiero calentar. Vamos para tu casa. Si tienes una amiga, no busco mi pana. Y si no le gusta, eso no me importa. Entonces con las dos me voy a quedar. Para, vamos a seguir. No me puedes Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Dice ganas se la disco buscando su hombre a Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Ya lo, esta tipa así que está bien buena en la discoteca. Chequéate esta. Ella vive la vida loca. Cuando el niquillo una toca, fácil la provoca. Yo, Ella tiene una mirada como de Madonna. Y cuando la tengo de espalda, yo la toma Yo, Cada en la Ana buscando su hombra guayada. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Dice, ganas se la